Վազգենաշեն համայնքում ներդրվել է ռոռոկման ժամանակակից համակարգ։ Ճապոնիան սատարում է Յակոմինսկի խմբի համանախագահ երկրների ջանքերին։ Բարեգործական համերգ Սայեդնովայի անվան երաժշտական քոլեջում։ Խաղ մրցույթ Ստեփանակերտի համարվեց հիմնական դպրոցի մարզադահլիճում։ Ալեքսանդր Լապշինը Բաքվի քնչական մեկուսարանում հանդիպել է մոր հետ։ Հայազգի թենիսիստը առավելությանը հասել Չիլիացու նկատմամբ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ ընդունել է ԵՀԿ գլխավոր քարտուղար Լամբերտո Զանիերին, ով Հայաստան է ժամանել քննարկելու Հայաստան-ԵՀԿ համագործակցությունը շարունակելու հնարավորություններն ու հերանեկարը։ Լամբերտո Զանիերն ափսոսանքի հայտնել ԵԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակի գործնեայության մանդատի կասեցման կապակցությամբ, նշելով, որ կազմակերպությունը այնուհանդերձ պատրաստակամ է եւ շահագրգիռ շարունակելու հետագա համագործակցությունը Հայաստանի հետ։ Հանդիպման ժամանակ անդրադարձ է եղել նաեւ ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի շրջանակներում Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացին։ Նույն օրը Եվրոպայում անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը հանդիպել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդ Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարն իր զրուցակցին է ներկայացրել Ղարաբաղյան հիմնահարցի խաղակարգավորման գործընթացն առաջ մղելուն ուղված Հայաստանի եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ջանքերը կարևորել նախորդ տարի Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի գագաթնաժողովներին ձեռք բերված համաձայնությունների իրագործումը հասունանում է արդեն մի իրավիճակ, որ երանախագող երկրները որպես միջազգային մանդատ ունեցող ոչ միայն միջնորդության, այլ հիմնախնդրի կարգավորմանը ուղված ջանքերի իմաստով պետք է արդեն ոչ միայն հայտարարություններ, այլ համապատասխան կոնկրետ գործողությունների դիմել։ Հանդիպումից հետո նախարարն Ալբանդյանն ու գլխավոր քարտուղար Զանիերը հանդես են եկել համատեղ մամուլի ասուլիսով։ Եթերում հանրային ռադիոն է։ Այսօր տեղի է ունեցել 6-րդ գումարման ազգային ժողովի հերթական լիագումարնիստը։ Խորհրդարանի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը ներկայացրել է այս ընթացքում ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներում կատարված օրենսդրական աշխատանքը, մասնավորապես ազգային ժողովի կանոնակարգ եւ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի падգամավորի գործնեայության երաշխիքների մասին, Արցախի հանրապետության օրենքների նախագծերի շուրջ ծավալված քննարկումների արդյունքները։ Օրենսդրական հարցերի շարքից խորհրդարանը նախ քննարկել է պետական գույքի մասնավորեցման 2010-ից 2012 թվականների ծրագրի կատարման 2016 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին օրենքի նախագիծը։ Այն ներկայացրել է կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Լևոն Գրիգորյանը։ Ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովիկ Ջիվանյանն առաջին ընթերցմամբ ներկայացրել է Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի падգամավորի գործնեության ազգային երաշխիքների մասին օրենքի նախագիծը 27 կողմ 3 դեմ եւ 1 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ խորհրդարանն ընդունել է ազգային ժողովի կանոնակարգ Արցախի հանրապետության օրենքը նիստի վերջում հայտարարություններով հանդես են եկել падգամավորներ Հայկ Խանոմյանը Լեռնիկ Հովանիսյանը եւ Արտկես Բաղարյանը Օրերս Վազգենաշեն համայնքում ներդրվել է ռոռոկման ժամանակակից համակարգ։ Կաթիլային համակարգի բացման հանդիսավոր արարողությանը ներկայեին վարչապետ Արայք Հարությունյանը, գյուղնախարար Արամ Մխոյանը, շրջվարչակազմերի ղեկավարներ, հյուրեր Իսրայելից գյուղվոլորտի պատասխանատուներ, պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Վերջին տարիներին Արցախի գյուղատնտեսության նախարարությունը բազմաթիվ ծրագրեր է իրականացրել նորագույն տեխնոլոգիաներ ներդնելու ուղղությամբ, այդ թվում նաև ջրախնայողական տեխնոլոգիաների։ Ինչ է իրենից ներկայացնում ռոռոկման ժամանակակից համակարգը, որքանով է այն օգնում ֆերմերներին աշխատանքը արդյունավետ կազմակերպելու համար։ Գյուղնախարար Արամ Մխոյանի խոսքով Այս տարի մենք մեծ ծրագիր իրականացրեցինք, պետություն, օգտագործող, այգեգործ իրականացրեցինք նաև Տղատու այգիներում ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, ջրախնայողական տեխնոլոգիաներ ներդնելու ծրագիրը, որտեղ որ պետությունը իր մասնակցություն ունեցավ եւ այս ներդրված տեխնոլոգիայի ծախսերի 50%-ը պետությունը վերցնում է իր վրա։ Առաջին անգամ Կաթիլային համակարգը ներդրվել է Իսրայելում 50-ական թվականներին, այնուհետև այն բազմաթիվ փոփոխությունների է ենթարկվել եւ նորագույն տեխնոլոգիան գործում է նաեւ Արցախում։ Փոխնախարար Գևորգ Վերանյանի հավաստմամբ տարիների ընթացքում ինքը էվոլյուցիա է ենթարկվել, ձևավորվել է նոր տեխնոլոգիաները անդադ նորություն են մտցրել, կարգավորող կաթոցիկներ, լաբիրինթով կաթոցիկներ, որ դաշտում հավասարաչափ բաշխվի, ֆիլտրման կայաններն են ժամանակակից դարել ու թադա համակարգամցվել։ Հիմա սոսի մոտ տեղադրված համակարգը կարելի է կառավել նույնիսկ հեռախոսով, եթե համապատասխան բաժերշկեն կատարվի, այդ սարքերը տեղադրվի։ Մի քայլ է, եթե պետք լինի, դա կարելի է անել։ Քիչ քանակությամբ ջրով մեծ տարածքներ ողոքել, սա է Կաթիլային համակարգի առաջին գրավականը, սակայն այն մի շարք լայն հնարավորություններ է ընձեռում նաև այլ լուրջ աշխատանքներ իրականացնել, դրանով թեթևացնելով հողօգտագործողների աշխատանքը։ Շատերին թվում է թե կաֆիլային համակարգը դա քիչ ջրով մեծ դաշտերը ջրելու համար է։ Ջրի քանակը ֆիքսված է, ջրի քանակը բույսի բիոլոգիական պահանջն է։ Դու պետք է ապահովեք այդ ջրի քանակը տակ բույս, բայց մարդիկ գցում են ուրիշներին շփոթության մեջ, կաֆիլային բարից օգտվելով ենթադրում են, որ քիչ քանակի ջուր պետք է տան ու էժանացնելու համար պրոյեկտը ստեղծում են ցոքեր համակարգեր, ֆիլտրման կայաններ, գլխամասերն այժմ անում խողովակները տրամագծել։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Կիպրոսի Հանրապետություն Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի պաշտոնական այցի երկրորդ օրը մայիսի 30-ին կայացել է Հայաստանի Պաշտպանական Գերատեսչության ղեկավարի հանդիպումը Կիպրոսի նախագահ Նիկոս Անաստասիադիսի հետ։ Կիպրոսի նախագահը բարձր է գնահատել հայկական համայնքի դերը, որը ներդաշնակ կերպով ինտեգրվել է Կիպրոսի հանրային կյանքին, միևնույն ժամանակ պահպանելով իր մշակույթը, լեզուն եւ կրոնական ինքնությունը։ Վիգեն Սարգսյանի խնդրանքով Նիկոս Անաստաս Ասիադիսը ներկայացրել է Կիպրոսի խնդրի շուրջ վերջին զարգացումները։ Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել նաև Արցախյան հիմնախնդրին։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը երախտագիտություն է հայտնել Կիպրոսի նախագահին Արցախի հարցում կառուցողական եւ հետեւողական դիրքորոշման համար։ Արցախի հանրապետությունը հերքում է Ադրբեջանի բնակավայրերի ուղությամբ հայկական կողմից կրակ բացելու մասին տեղեկատվությունը։ Արցախի պաշտպանության բանակը երբեք չի թիրախավորել քաղաքացիական օբյեկտներ։ Այս մասին նշել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Ադրբեջանը վարում է նեն քաղաքականություն, գրեթե միշտ բնակավայրերի մոտ տեղակայում է իր տարբեր ստորաբաժանումները հրետանին, որտեղից էլ կրակում է մեր դիրքերի ուղությամբ։ Հայկական կողմը երբեք թեև որևէ քաղաքացիական օբյեկտ չի թիրախավորում։ Եթե այդ ռազմական օբյեկտները շատ մոտ են հիվանդանոցներին կամ քաղաքացիական այլ օբյեկտներին, ապա չենք էլ կրակում այդ ուղությամբ։ Ադրբեջանի նման քաղաքականությունը ցույց է տալիս, որ նա ուզում է իրականացնել որևէ ահաբեկչական գործողություն եւ ցույց տալ, թե տեսեք Արցախն է անում եւ փորձել ինչ որ ձևով արդարանալ։ Կրկնում եմ, մենք երբևէ որևէ քաղաքացիական օբյեկտ չենք թիրախավորել՝ ի տարբերություն իրենց, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ Ճապոնիան սատարում է Յակոմինսկի խմբի համանախագահ երկրների ջանքերին կապված Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հետ։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանում Ճապոնիայի դեսպան Թերյուկի Կատորին։ Դիվանագետը նշել է, որ Ճապոնիան սպասում է միջազգային իրավունքների վրա հենված խաղաղ կարգավորման։ Իմ կարծիքով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունն այն հակամարտությունը չէ, որտեղ միայն երկու կողմ պետք է ներգրավի։ Այդ հարցին ավելի շատ պետք է մոտենալ տարածաշրջանային եւ աշխարհակաղակական հարցերի տեսանկյունից։ Շատ դժվար է հակամարտությունը լուծել միայն երկու երկրի մասնակցությամբ։ Հակամարտության կարգավորման համար անհրաժեշտ է համագործակցել դրա հետ կապ ունեցող երկրների ու միջազգային կազմակերպությունների հետ, ասել է դեսպանը, հավելելով, որ հենց դրանում է այս հակամարտությունը տարբերվում Ճապոնիայի եւ Ռուսաստանի միջև տարածքային վեճից։ Հայկական երկու հանրապետությունների մշակույթի նախարարությունների եւ Հայ օկնության միության նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտի Սայեդնովայան վան երաժշտական քոլեջում մայիսի 30-ին տեղի է ունեցել Ամերիկահայ անվանի դաշնակահար Շահան Արծրունու մտորումներ ստեղնաշարի արչև խորագրով բարեգործական համերգը։ Համերգային ծրագրի ընթացքում մեծ դաշնակահարը կատարել է Կոմիտասի Էդվարդ Միրզոյանի, Ալլան Հովանեսի, Բեթհովենի, Շուբերտի, Շոպենի ստեղծագործություններից։ Շահան Արծրունին ասել է, որ շատ ուրախ է իր հերթական այցելության ընթացքում տեսնել, թե Արցախն ինչքան է փոխվել։ Ստեփանակերտում տեսակ գեղեցիկ շենքեր, մարդաշատ փողոցներ, մշակութային նոր կենտրոններ, ինչը շատ ոգևորիչ է ասել է Դաշնակահարը եւ հավելել, որ Ստեփանակերտի մշակութային կրթօջախներում տեսել է նաեւ երաժշտարվեստի զարգացման համար անհրաժեշտ ժամանակակից պայմաններ, երաժշտական նոր գործիքներ։ Մայիսի 30-ին Արցախ պրես լրատվական գործակալության տնօրեն Վահրամ Պողոսյանը եւ Նաշա Սրեդի on-line ռուսական լրատվական վերլուծական կայքի գլխավոր խմբագիր Վիկտոր Կանապլովը գործընկերության մասին համաձայնագիր են ստորագրել։ Խոսելով համագործակցության մասին Վահրամ Պողոսյանը նշել է, որ յուրաքանչյուր նոր հարթակ շատ կարևոր է Արցախի մասին տեղեկությունների տարածման եւ հատկապես օտարերկրյա լսարանին մեր երկրի մասին օբյեկտիվ լրատվություն հասցնելու համար։ Վիկտոր Կանապլովն էլ Արցախ պրեսի հետ համագործակցությունը կարևոր ձեռքբերում է համարել։ New Technology Education Fund բարեգործական հիմնադրամը Technology and Science Dynamics ընկերության հետ համատեղ նախաձեռնությամբ եւ Արցախի կառավարության աջակցությամբ Ստեփանակերտի համարվեց հիմնական դպրոցի մարզադահլիճում անցկացվել է խաղ մրցույթ։ Այն ներառել է սպորտային, մշակութային եւ ինտելեկտուալ խաղեր։ Մրցույթին մասնակցել են Ստեփանակերտի Անդրեյ Սախարովի անվան ավագ դպրոցի եւ Երևանի Պետական համալսարանին առընթեր Արտաշես Շահինյանի անվան ֆիզմատ հատուկ դպրոցի Ստեփանակերտի մասնաճյուղի աշակերտները։ Մրցույթի նպատակն է նպաստել աշակերտների նորարարական հմտությունների եւ մտքի զարգացմանը, դպրոցական կյանքի աշխուժացմանը։ Դուք լսում եք լուրեր Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ Մայր Աթոր Սուրբ Էջմիածնի հրատարակչական բաժինը եւ Վաչեև Թամար Մանուկյան Մատենադարանը լույս են ընծայել Ոսկանյան Աստվածաշնչի պատկերները գիրքը նվիրված Աստվածաշնչի հայերեն առաջին տպագրության 350-ամյակին։ Գրքում առանձին հավելվածով ներկայացված են Ոսկանյան Աստվածաշնչում օգտագործված գլխագրերը, վերջնազարդերն ու էջազարդերը։ Եվրոպայի խորհուրդը սկսել է հետաքննություն կապված Ադրբեջանի մասնակցությամբ խորհրդարանական վեհաժողովում կաշառակերության սկանդալային դեպքի հետ։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մի շարք պաշտոնյաներ մեղադրվում են կաշառքի դիմաց Ադրբեջանի օկտին որոշումներ կայացնելու մեջ։ Հետաքննության արդյունքները Եվրոպայի խորհուրդը կհրապարակի 2017 թվականի վերջին։ Ադրբեջանում ձերբակալված բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը Բաքվի քնչական մեկուսարանում հանդիպել է Մոր Բելա Լապշինայի հետ։ Այս մասին ասել է նրա փաստաբան Էդուարդ Չեռնինը։ Նրա խոսքով մայրը ժամանել է Բաքու տեղեկանալու քննության ընթացքին եւ ворթու ինքնազգացողությունից։ Բելա Լապշինան հանդիպել է ворթու հետ եւ տեղեկացել, որ հետաքննությունն ավարտված է։ Փաստաբանը հայտնել է, որ ներկայում իրենք ցանոթանում են քննության արդյունքներին։ Բաքվում դատապարտված ռուսաստանցի քաղաքացի ազգությամբ հայ Մարատ Ուելդանով Գալուստյանը դիմել է Ռուսաստանի կառավարությանը, խնդրելով նպաստել իր արդարացմանը կամ արտահանձմանը։ Մարատի քրոջ Մարիանա Միրզոյանի հրապարակած հայտարարությունում Դատապարտվածը նշել է, որ իր ձերբակալությունը նախապես ծրագրված է եղել, որն ուղեկցվել է հոգեբանական ճնշմամբ տարբեր իրավախախտումներով։ Հիշեցնենք, որ ապրիլի 28-ին Մարատ Ուելդանով Գալուստյանը Բաքվում դատապարտվել է 8 տարվա ազատազրկման։ Այսօր աշխարհը նշում է շիկահերների միջազգային օրը, որը սահմանվել է 2006 թվականին ամերիկացի ֆեմինիստների նախաձեռնությամբ։ Այդ պիսով նրանք ցանկացել են կոտրել շիկահերների վերաբերյալ եղած կարծրատիպն առայն, որ նրանք մեղմ ասած չեն փայլում խելքով։ Այսօրն աշխարհի տարբեր անկյուններում կազմակերպվում են գեղեցկության մրցույթներ, խոհարարական մրցումներ, բարեգործական ակցիաներ եւ նմանատիպ այլ միջոցառումներ։ Մարզասերների համար Ռուսաստանը ներկայացնող հայազգի թենիսիստ Կարեն Խաչանովը մեծ սաղավարտի մրցաշրջանի երկրորդ մրցաշարի Ռոլանդ Քարսի առաջին շրջանում առավելությանը հասել չիլիացի Նիկոլաս Ջերիի նկատմամբ։ Երկրորդ շրջանում Խաչանովը կհանդիպի գերմանացի Յան Լենարդ Շտրուֆի եւ չեխ Տոմաշ Բերչտիխի միջև կայանալիք մրցավեճի հաղթողի հետ։ Ֆրանսիայի բաց առաջնությունը կավարտվի հունիսի 11-ին։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, օրվա երկրորդ կեսին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղտեղ հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 14-ից 17, ցերեկը 19-ից 24 աստիճան տաքություն։